Այրողարևն արդեն ավետում է ամռան մասին։ Ծովի սիրահարները շտապում են դեպի կապույտը։ Շատերն աշխատանքի, մի մասն էլ տանն է դիմակայում շոքին։ Ամռան շրջանում թարմ սնունդ օգտագործելը զով տեղում հայտնվելու պես կարևոր է։ Մայրաքաղաքում բանջարաբոստանային կուլտուրաները, լոլիկը, վարունգը, կաղամբը եւ մի շարք այլ մթերքներ պահվում են հիգենիկ պայմաններում բանջարեղենի համար նախատեսված խանութներում։ Նման դեպքերում սննդամթերքից թունավորվելու հավանականությունը համեմատաբար քիչ է, քան օրինակ փողոցային արևմտային տաղավարներից ձեռք բերածները։ Ստեփանակերտի փողոցներում արդեն իսկ նկատելի են արևի ուղիղ ճառագայթների տակ եւ ող մթերքները, բայց արդյոք բնակիչները գնումներ են անում փողոցը շուկա դարձրած առևտրականներից։ Ճիշտ ասած, այդ մարդիկ ստիպված են երևի այդ քայլին կնամ վեր փողոցներում առևտուրն անում։ Ճիշտ է, խոշիա, էկոլոգիչի ոնց ասում են, մաքուր չի, ամենան դեպի ճանապարհի վրա է։ Դա մի քիչ ճիշտ չի, բայց այս պարագայում, որ մեր Արցախը շատ փոճուրացալ է, ամեն ինչը ավելի շատ ճշտամու ձերքին է մնացավ, մեզ այդքան տարածքներում մարդիկ ստիպված յուղացին ինչան է, իր ապրանքը ինչ որտեղ պիտի ծախի ստիպված նստած ծախում են։ դե Առնում ենք բնականաբար գյուղից մաքուր պրոդուկտիա, տանում ենք լվանում ենք պարտադիր կերպով, իհարկե մաքուր վիճակում հետո նոր օգտագործում ենք։ Ինձ անհանգստացնում չի փողոցային առևտուրը, մարդիկ են էլի թուղարևտուրան դե են ինչ է շոկան որ այդքան մեն պենել լա այդ էս կարկոտը պենալ օխենացի պենալ սարկել պիտի մրմու քինա այնա սպասում ենք որ սարկին քինա մնա ավերևի շուկան ավերևի շուկան ես կարում չու ի վիճակը չմլի։ Դեվաճա կանաչեղն է, դեմ մած բեջունի բերեք կանաչեղն է։ Ե դե փոշին թողում չկծածկում գախր փոշին թողում չպե փոշինի։ Դե կան մոտը փոշին շտեղ չի։ Դա դե տանանալվան։ Փոշին չկա այդ։ Մեր հարցումների արդյունքում պարզվեց, որ բնակիչների մի մասը դեմ չէ փողոցային առևտրին։ Ստեփանակերտի քաղաքային տեսչության եկամուտների բաժնի պետ Սուսաննա Բեգլարյանը նույնպես փաստում է այդ մասին, միաժամանակ նշելով, որ բնակիչներից ստանում են նաև բողոքներ։ Եղել են դեպքեր, որ փողոցային առևտրի պատճառով փակվել են նաև ավտոճանապարհը, դժվարություններ առաջացնելով նույնիսկ շտապօգնության մեքենայի համար, ասում է։ Հետ պատերազմական շրջանում Բացօթյա ապօրինի առևտրի մեծ աճկա մայրաքաղաքում իհարկե նկատելի է, ինչին կանխարգելման համար Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը նախաձեռնել է մի շարք միջոցառումներ, ինչպես նաև համագործակցել է մի շարք աշխատակիցների հետ պետական մարմինների հետ, որպիսի վերացվեն բացօթյա առևտուր անողների քանակը։ Համատեղ ստուգայցեր իրականացվել ոստիկանության համապատասխան աշխատակիցների եւ սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի պատասխանատուների հետ, տարվել կատարվել է մի շարք բացատրական աշխատանքներ։ Ստեփանակերտի քաղաքապետի գլխավորությամբ տեղի ունեցել խորհրդակցություն տնտեսվարող սուբյեկտների հետ։ Ուրեմն խորհրդակցության արդյունքում պայմանավորվել է, որպեսզի տնտեսվարող սուբյեկտները այթերից հետ քաշեն միրգ բանջարեղենի արկղերը։ Սակայն դա կրել է ժամանակավոր բնույթ եւ եղանակային պայմանների բարելավման հետ մեկտեղ նորից միրգ բանջարեղենը դուրս է թափվել մայթեր։ Բեգլարյանը նշում է, որ վերջերս փողոցային առևտրի, այսպես ասած, կենտրոններից մեկը Հովանես Իսակովի արձանի մոտակայքը ցանկապատվել է, տարածքը մաքրվել։ Այնտեղ այլևս առևտրով չեն զբաղվում։ Նման առևտուրը կանխելու համար մեծ է նաև բնակիչների դերը։ Եթե մարդիկ գնումներ կատարեն շուկաներից, խանութներից, տնտեսվարող սուբյեկտներն իրենց մթերքները կտեղափոխեն նշված վայրեր։ Շատ հաճախ նկատելի է, որ մեր համակարգացիների համար ձեռնտու է մայթերի թափված բանջարեղենից, մրգերից օգտվել Ոստի կոչ եմ անում նաև տնտեսվարող սուբյեկտներին իր բանջարեղենը տանել արևտրի օբյեկտի ներս եւ վաճառքը իրականացնել արևտրի օբյեկտից, իսկ մեր փողոցներում արևտուր իրականացնող մեր ատիկներին իհարկե ցանկանում ենք ուղղորդել գործող շուկաներ Օթի ջերմաստիճանի բարձրացման զուգահեռ բարձրանում է նաև սննդի անվտանգության ոլորտի աշխատակիցների զգոնությունը։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության տեսչության պետ Միքայել Սարգսյանը նշում է, որ վերջին 2 տարում թունավորման դեպքեր չեն արձանագրվել տեսչության բաց թողման պատճառով։ Այս բարեդորությամբ մեր տեսուչները իրականացնում են ուսումնասիրություն, ընդհանուր սննդի շղթայում պահպանման պայմանների ու ջերմաստիճանների վերաբերյալ ապահովումը համապատասխան պահանջող ջերմաստիճանները, ասենք սառնարանային պահանջող սննդամթերքի վերաբերյալ, ինչպես նաև այն ապրանքատեսակները նաև, որոնք որ գտնում են պարաների վրա, նրանց վերաբերել աշնանշերություն իրականացում, տակածման եղանակների վերաբերյալ ամեն տարվա եղանակների հետ կապված հաշվի ենք առնում։ Մենք նաև ուսումնասիրություններ ենք իրականացնում, ինչ դերություններ, ինչ խնդիրներ, ինչ բաց կողմեր, որպեսզի շտկենք հնարավոր վտանգի աղբյուրները։ Թարմ էկոլոգիապես մաքուր սնունդը միշտ էլ պահանջված է, բայց փողոցային տաղավարների մթերքները որքան թարմ, նույնքան էլ էկոլոգիապես վտանգավոր են, իսկ խանութներում կամ շուկաներում վաճառվողները համեմատաբար անվտանգ։ Այս խնդրին բազմիցս անդրադարձել են, բայց մթերքների սայլերը տեղերից չեն շարժվել։ Ինչ եւ ինչպես անել, որ բնակիչների անվտանգ մթերքից օգտվելու եւ մաքուր ու գեղեցիկ փողոցներ ունենալու պահանջը բավարարվի, եթե բացատրական աշխատանքներն ու անգամ տուգանքը արդյունք չեն տալիս։ Հավանաբար դեռ կանդրադառնանք թեմային։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։